前大家好，大家请坐。สวัสดีค่ะอาจารย์่าทอดประธรรมทุกท่านสวัสดีโสทุกท่านเชิญนั่งค่ะ很快哈、我们啊人才班已经进入第二天了。啊，卡，ค่ะสองวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะใกล้จะจบชั้นในวันนี้แล้ว啊，相信各位前贤大家都呃啊，昨天都考试考了很多哈。ค่ะเมื่อวานพวกเราก็ได้สอบกันเยอะแยะใช่ไหมคะ

啊，同样一个老师教的，但是有的学生啊，考试是一百分。ก็คือครูสอนก็คือครูคนเดียวกันแต่ผลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันแต่สุดยอดนั้นสมองอารังยาตัน บางคนก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะ是一个一个零就是鸭蛋啊。เออได้ศูนย์ก็คือไข่เป็ดนะคะ是不是ใช่หรือเปล่าคะ那我们要身为一个成功的白羊天使เราอยากจะเป็นเทวทูตในธรรมการยุคขาวที่พบความสำเร็จ在这个佛堂参加这个人成班才是最最优秀最高级最殊胜的班 所以说，我们的素质也要达到那个地方，才有办法去度化众生啊。啊，เพราะฉะนั้นนะคะระดับของเราก็ต้องถึงขั้นสูงส่งนะคะจึงจะไปช่วยช่วยเวไนได้。是不是？ใช่หรือเปล่าคะ？啊，所以修道呢，呃，那个我们啊要借着这个知识方面来啊提升我们自己。ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียนรู้ต่างๆนะคะมายกระดับจิตตัวเราเอง。啊，那我们知识呢能够懂得，才有办法当。 众生的这个老师啊เรามีความรู้ในเรื่องหลักธรรมต่าง ๆ จึงจะเป็น เรียกว่าเป็นผู้นำของเวไนได้อ่า但是呢我们啊呃这个知识越高呢我们越要低心下去แต่เรายิ่งมีความรู้ต่างๆ มาก ขึ้น เรา ก็ ยิ่ง ต้อง มี ความ อ่อน น้อม ถ่อม ตนอ่า不可以忘记说我们啊身为讲师是众生的这个楷模อย่าลืมว่าการเป็นเจ讲师นั้นก็คือแบบอย่างของเวไนทั้งหลายอ่า如果呢我们觉得说我们知识很高我们啊什么事情都不做แต่ถ้าเรารู้สึกว่า เราความรู้ดีเราความรู้สูงแล้วงานอย่างอื่นๆเราไม่ยอมช่วยเหลือทำเลยอ่ะ只有要讲课 要办办佛事而已。我们就ทำงานธรรมะอย่างเดียว，จะพูดธรรมะอย่างเดียว。别的事情不做。งานอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมทำ。这就不是不要标准的讲师。อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่讲师ที่ได้มาตรฐานนะคะ。啊，我们的标准的讲师是台上是嗯。

จะต้องรักษาประคองบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดี说知识是来教要求我们修这内德的功夫การที่เรามีความรู้หลักธรรมต่างๆมากมาย ก็เพื่อจะเป็นการบ่มเพาะคุณธรรมภายในของเราอ๋อ如果这个佛学的知识呢我们知道这个是知识没有去做แต่ถ้าเรารู้สิ่งต่างๆมากมาย แต่เราไม่ไปปฏิบัติออกมาอ่าไม่น่า老师所讲的明知故犯罪加一等อย่างเช่นพระอาจารย์บอกว่าทั้งๆทที่รู้แต่ก็ยังทำผิดอีกก็เพิ่ม บาปเพิ่มโทษอีกเท่าตัว为什么เพราะอะไรล่ะ啊因为呢我们呐、如果后面的这个呃实际的这个呃修行啊没有去做พราะว่าการบำเพ็ญปฏิบัติจริง ๆ ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างจริงจังถูกต้อง我们上台讲课讲得很好เราอยู่บนแท่นบรรยายเราพูดธรรมะเก่ง下台回家另外一回事แต่พอกลับบ้านเราก็กลายเป็นคนละคนกัน那人是代表什么อย่างนั้นเราหมายความว่าเราเป็นอะไรกันแน่人是代表道 เราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของธรรมะเลย คนอื่นก็จะคิดติดลบในตัวเราคุณธรรมคุณธรรมความประพฤติของเราก็ไม่ได้ขั้นมาตรฐานนะคะ ใช่หรือเปล่าคะ 啊，所以说我们呐要成为一个成功的白羊天使。อยากจะเป็นเทวทูตในธรรมการยุคขาวที่พบความสำเร็จ。啊，那个内的功夫就是要我们知识能够充实，能够照我们的知识啊去实际的去落实。呃，การบ่งเพาะคุณธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือต้องใช้ความรู้ต่างๆที่เรารู้แล้วก็ไปปฏิบัติออกมาอย่างจริงจัง。啊，像我们前任他老人家是不认识字。像นท่านเฉินเยินใช่ไหมคะท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเลย。三寸金年。แล้วก็มีนิ้วเท้าเล็กๆแค่สามนิ้ว 如那那就是以这个菩萨是慈慈悲心，就是做为师，去服务众生。อาศัยจิตเมตตาแบบพระโพธิสัตว์ไปบริการเวไนทั้งหลาย。他不是从知识而而来的，他是从苦修苦念而来的。ท่านไม่ได้ได้มาตำแหน่งของท่านไม่ได้ไม่ได้มาจากความรู้นะคะแต่ได้จากการ อออดดทนนกกลลลั้้แแว็ยมงงร是以菩萨的心肠去应对的众生，ใช้จิตใจแบบพระโพธิสัตว์ไปปฏิบัติต่อเวไนย์，啊，所以所以修道最记得就是管人。 การบำเพ็ญธรรมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราชอบไปควบคุมเจ้ากี้เจ้าการว่าคนอื่น很多知识分子自己自己知识很高什么事情叫当指挥官你去做什么去做什么ค่ะคนที่มีความรู้เยอะๆความรู้สูงๆก็ชอบชี้นิ้วใช้คนอื่นใช่ไหมคะใช้ให้คนอื่นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำ这样就不行อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ啊修道是要我们真功实善บำเพ็ญธรรมต้องมีบุญจริงกุศลแท้知识是让我们啊更我们让我们智慧更开知道怎么去做怎么去行 ความรู้นั้นทำให้ปัญญาของเราเปิด แล้วก็ให้รู้ว่าควรจะทำควรจะปฏิบัติยังไงอ่า所以我们今天所学的知识就叫知行合一เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือให้เราการเรียนรู้ของเรากับการปฏิบัติของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน这样子呢才有办法合乎天心จึงจะสอดคล้องต่อใจฟ้า才有办法把自己内德修好จึงจะสามารถบ่มเพาะคุณธรรมภายในได้才有办法感化我们周遭的亲戚朋友จึงจะสามารถโน้มนำกล่อมเกลาคนรอบข้างของเราได้ ได้才有办法成为一个成功的白羊天使จึงจะเป็นเทวทูตในธรรมการยุคขาวที่พบความสำเร็จ啊我们前人就是给我们很好的这个表率ท่านเฉินเยินนั้นเป็นแบบอย่างแบบฉบับที่ดีของพวกเรา啊希望我们要学习前人的精神หวังว่าพวกเราจะฝึกฝนเรียนรู้เอาอย่างจิตใจแบบท่านเฉินเยินนะคะ大家说好吗ดีไหมคะ好那后学就跟这这位先贤的学到此อาจารย์ก็ร่วม ผูกพันสัมพันธ์กับทุกท่านเพียงเท่านี้好最后祝大家身体健康สุดท้ายอาจารย์ขออวยพรพวกเรา ทุกคนให้ร่างกายแข็งแรง สมปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรม ขอบคุณสูทุกท่านค่ะ